Oh. Շատ վարդին, կարմիր վարդին, կարմիր վարդա դաշտի Պարոն Ղարաբյան, ուրախ եմ հյուրընկալվել ձեր հյուրընկալ օջախում, ձեր արհեստանոցում։ Միջավայրը տրամադրող է անշուշտ, նկարներ ամենատարբեր Մշակույթի մարդիկ միջև ուղնուցուցը կարելի այսպես ասել, եւ երկել, եւ նկարել, նախ ինչպես են համատեղվում մշակույթի այդ երկու ճյուղերը մեծ, իրար օգնում են, ասում են, չէ, երբեմն նկարները երկում են, կա նման բան, երևի դա է օգնում։ Ընդհանրապես մեկը մյուսի հետ կապակցված է։ Նկարչություն լինի, դե քանդակագործություն լինի, թե երկրնի։ Եթե մարդն երկիչ է կամ նկարիչ, ուրեմն ինքը կամա թե ակամա վստահ եմ, որ կունենա այդ պաշտոնակությունը կամ նկարելու, կամ գծագրելու, կամ բանաստեղծություններ գրելու, որտեղ մեկը մյուսին լրացնում է։ Հիմա ասենք թե շրջան կարող է լինել, որ ես չկարողանամ երկել, ինչ-ինչ պատճառներով, այդ ժամանակ ձերքս մրցինը վերցրեցի ու սկսեցի նկարել։ Եվ տեսա, որ իմ երկեցողության էներգիան դրեցի ու սկսեցի նկարել։ Ավարտեցի նաև ուսումնարան Էստոնիայում, բայց իմ առաջնային մասնագիտությունը օպերային երգիչ եմ ես, վոկալ բաժին եմ սովորել Տալինի կոնսերվատորիայում։ Գնացել եմ Եվրոպա եւ Ամերիկա եւ երգել եմ տարբեր օպերային թատրոններում։ Ինքս բարիտոն եմ ձայնով, ունեցել եմ թե հաջողություններ, եղել է որ ներկայացմանը նաեւ նկարներս եմ դրել ամերիկյան օպերային թատրոնում, թույլ տվեցին, որ ծախվեն այդ նկարները։ Մի անգամ եղավ որ Նյու Յորքում դրեցի այդ նկարները հասույթը տվեցի մանկատներին եւ ցանդես իհարկե Ղարաբաղում շատ շատ եմ արել խմբակային ցուցահանդեսներ, բայց անշուշտ պարզապես ցուցահանդես ոչ թե առուցախի հարց ստեղ չէր կարող լինել, դա ավելի շատ սփյուռքի մոտեցումն է, որ եթե ցուցահանդեսը սանուր ուրեմն պետք է նկարները գան եւ առնեն։ Ավարտեցի Տալինի կոնսերվատորիան սկզբից Տարտուի համալսարանը ավարտեցի, համալսարանը որտեղ Աբովյանն է սովորել։ Ավարտեցի բժշկական հոգեբանություն, հետո տեղափոխվեցի Տալին, որտեղ ես այնտեղ նաեւ զուգահեռ երգում էի տարբեր առիթներով։ Մեկ տարվա ընթացքում վերջացրեցի ուսումնարանը որը 4 տարի է, եւ հաջորդ տարին ընդունվեցի կոնսերվատորիա։ Ավարտելուց հետո աշխատեցի սկիզբը Տարտուի Բանեմույնե թատրոնում, հետո Տալինի օպերային թատրոնում, հետո տեղափոխվեցի Ամերիկա տարբեր օպերային թատրոններում աշխատել որպես մենեջեր։ Նշեցիք, որ բժշկական հոգեբան եք նաեւ, այդպիսի մասնագիտություն եք ձեռք բերել։ Դա ինչպես է առնչվում մշակույթին։ Բժշկական հոգեբանություն ասելով դա անգլերենով ասած medical psychology։ Դա կապակցված էր այսպիսի ծրագրեր էինք մենք անում։ Ուսանող ժամանակ մենք բաժանում էինք փողոցները եւ գնում էինք ապրող մարդկանց մոտ հարցաթերթիկ էինք լրացնում։ Գոհա գոհ չի, այսինչի աշխատավարձունի չունի, ոնց է ապրում, ոնց է ամուսնացած, ծածի ամուսնացած չի, բաժանված բան եւ այլ այդքան երեխա ունի, երեխան իրար օգնում են թե չեն օգնում։ Վերջը բերում ենք դա մեր լաբորատորիան, այնտեղ դա վերլուծում էինք։ Եվ եթե այդ փողոցի վրայից որևէ մեկը տարիք տարիքով մեծ կամ փոքր կամ երիտասարդ կարիք ուներ բուժվելու կամ օգնության կարիք ուներ, հրավիրում ենք մեզ մոտ, եթե ուզենար։ Սոցիալական, այսինքն ինչ որ։ Այդ էս մի բան։ Հիմա ես դա բժշկական հոգեբանության բաժնում էի կային մարդիկ, որոնք որ ասենք ինժեներական հոգեբանություն կար անգամ, օրինակ համար ասենք գործարանի շենքը, որտեղ որ ասենք գործիքներն են դրված, հաստոցներն են դրված, ինչ գույնի պիտի ներկվի, որ մարդը կարողանա ավելի շատ օգուտ տալ, կամ ոնց պիտի հակնվի։ Եթե հակուշ ճունի պետությունը չի տալիս, ուրեմն այն ժամանակ Սովետ միությունը ինչ անեն, որ կարողանան ավելի իրենց լա դեղին կամ կարմիր կամ կապույտ վերջը, այս տես բաներով էինք զբաղվում։ Եվ ես էլ ավելի շատ բժշկական հոգեբանությունով եմ, ասիկան մարդը որ ներս էր մտնում, դե հիմա հիվանդ համարել չի ասի, բայց դեռ մարդ որևէ օգնության կարիք ունի։ Իրա վերարկուն հանել նկարելուց, իրան մոտենալուց, իր քայլվածքից արդեն ես գիտեի ինչի մասին իրեն հետ խոսեմ, եւ այդ կամաց կամաց իր հետ խոսակցությունները փորձում էինք իրանց օգտակար լինել։ Եվ պատկերացնեք շատերին կարողանում էինք օգտակար լինել։ Դա իմ մասնագիտական գործն էր, որը ես անում էի։ Այսինքն ես ուսումնասիրում էի տարբեր բաներ, ասենք ձյան փիլիսոփայությունա, չինականա, հնդկականա, յոգայա, շնչառությունա եւ այլն։ Այդ բոլորը միասին իր հետ լավագույն մասերը վերցնում էինք։ Օրինակ ասում են գեղեցիկը տեսնողը գեղեցիկի մասնիկն է դառնում այդ ուսուցումներից ես գեղեցիկը վերցնում էի իմ կարծիքով գեղեցիկը եւ դա դարձնում էի մի հատ ընդհանուր ուսուցում, որով ես փորձում էի մարդկանց օգտակար լինել։ Բավական ժամանակ աշխատեցի եւ հաջողություններ էլ ունեցա։ Այս աշխատում էի անգամ նաեւ Տարտուի օպերային թատրոնում, ասենք, պարուհիներ, պարողներ, մարդիկ կային այնտեղ, որ խմում էին շատ, խմելու դեմ ինչպես պետք է արվի, այսինքն այդ մարդկանց բոլորի հետ էլ աշխատում էի։ Մեր լաբորատորիան շատ պոպուլար էր։ Հետո հարցը այնպես լուծվեց, որ ես թողեցի Տարտու քաղաքը եւ տեղափոխվեցի Տալլին, որտեղ կոնսերվատորիան ավարտելուց հետո ընդունվեց օպերային թատրոն, այնտեղ աշխատում էի։ Ես ավարտել եմ հանրահայտ երկիտի Տիտկուզիկի դասարանում, անշուշտ դա շատերին ոչ մի բան չի կարող ասել, բայց այդ մարդը Տիտկուզիկը եղել է մեկ ուրիշ հանրահայտ երկիչի Բենյամինո Ջիլի տարեկիցը, որը մասնակցել է այսինչ մրցույթին եւ շահել է առաջին եւ երկրորդ տեղերը երկուսով միասին։ Հանրահայտ երկիշների մասին է խոսքը։ Իրա մոտ եմ սովորել երկեցողությունը։ Դրանից հետո աշխատել եմ շատ տարբեր օպերային թատրոններում։ Ուզում եմ ասել բժշկական հոգեբանություն այդքան տարիների աշխատանքը արվեստում օգնել է։ Անշուշտ օգնել է։ Հիմա պատկերացրեք այո ուսումնասիրությունը շնչառական երևի երկչի համար։ Օրինակի համար ասեմ շատ երկիշներ կան, որ բեմ բարձրանալուց առաջ այնքան են ներվային վիճակի մեջ, այն վիճակի մեջ են, որ որ մտածում ես ոնց պիտի երկես մարդը պիտի կարողանա։ Փորձում ես իրանց օգնել, որ դուք այս ձևով սենց տարեք, սենց մտածեք, մի հատ շնչառություն արեք, մի հատ այս բանը արեք, այս վարժությունը արեք, որ հետո նոր մտնեք բեմ, այդ իմաստով միայն Եթե ոչ, իհարկե, այդ փիլիսոփայությունները, որոնք ես ուսումնասիրել եմ, ասենք սանսկրիտ լեզուն ուսումնասիրել եմ, լեզուների իմաստն էլ տարբեր է լինում, գույները իր հերթին, ասենք կամա թե ակամա ես հոգիս եմ դրել այդ բանի մեջ, արվեստի հետ կապված ազնվորություն է իմ մեջինը, որը եւ շաղախել է նաեւ այդ հոգեբանությունը այն մյուս բաների հետ եւ դարձրել է Ինձ մի երկիչ, որը որ կարողացել եմ հաղթահարել շատ-շատ դժվարություններ, երկել եմ լավագույն բեմերում, ծանոթ բարեկամ մեջ, ոնց որ ասած, չեմ ունեցել, բայց իմ մտածումը, իմ վստահությունը, իմ հավատքը, այսինչ կամ այնինչ հաջողությունների եւ հաղթանակների ինձ օգնել են նաեւ բժշկական հոգեբանությունը, այո։ Իդեպ գույների մասին խոսեցիք, ես վառ գույներ եմ նկատում ձեր նկարներում դե- ու նաև եթե սխալվում եմ ուղեք կանանց կերպարներ մեծամասնությամբ, այն ինչ հասցրի նկատել։ <laughs> Ընդհանրապես մարդկությունը կանայք են շարժում։ Պատկերացեք, որ Աստված վստահել է կանանց ծննդաբերել դե ոչ տղամարդկանց։ Կինը մի էակ է, որը դժվար է իրեն վերլուծել կամ հաշվարկել, բայց իրականում կնոջ ուժը տղամարդը, եթե նորմալ առողջ տղամարդ է, առանց կնոջ սնունդի, ժպիտով կամ խոսքով կամ սիրով կամ որևէ ձևով կամ երեխա բերելով իրան ինքը շատ ավելի ողջևորում, ավելի շատ առաջագնում եւ ավելի շատ մաների է հասնում։ Այսինքն դա իմ փիլիսոփայությունն անշուշտ անհատակա։ Եվ դրանից ելնելով ես ավելի շատ կանանց եմ տեսնում նկարչության մեջ։ Տղամարդիկ էլ ունեմ, բայց մեծամասամբ այո, շատ ճիշտ նկատեցիք, ես ավելի շատ կանանց միջոցով եմ սնվում։ Որևէ ձևով, լինի երկու խոսքով, լինի մի հատ բարերով, լինի սիրով, լինի պարզապես գոլեգա ասենք, բայց առանց կնոջ տղամարդը շատ շատ խեղճ իմ կարծիքով, որից ես իմ կարծիքն եմ ասում, խեղճ վիճակում է լինում Շնորհակալություն իհարկե գնահատականի համար։ Պարոն Ղարբյան, Եվրոպայում, Ամերիկայում ուսում ստացած աշխատած մարդը վերադարձել է, կարելի ասել, իր արմատներին։ Եվ 97 թվականին հիմնել երաժշտական դպրոց, անհրաժեշտությունը դրա զգացել մշակութային մայրաքաղաքում, ինչպես ստացվեց։ Դա շատ երկար պատմություն է, ես համառոտ փորձեմ ձեզ պատկերացնել։ Ես ցուցահանդես ունեի 92 թվականին հունիսի սկիզբը, եւ երբ որ ես լուրը ստա ստացա, դե մենք միշտ կապի մեջ ենք լինում, նայում ենք պատերազմը, հանգստանում ենք։ Եղել է ժամանակ, որ մենք գումար ենք հավաքի, ես մասնակցել եմ այդ գումարները ուղարկել այստեղ, որ կոնկրետ անձանց տալով կարողանանք փամփուշտի հարց լուծենք։ Մենք մասնակցել ենք միշտ 92-ին, երբ որ բարձվեց, որ վերջապես Շուշին ազատագրվեց, Մենք այդ լուրը ստացանք այն ժամանակ, երբ որ ես նկարները ստեղադրում էի դալիճում, որտեղ պիտի ցուցանձես լինի։ Այդ ժամանակ նաև ես աշխատում էի, ինչպես որ ասեցի, որպես հոկեբան մի ուրիշ տեղ, որտեղ դե ամերիկան գումար հայթատելը դժվար է, ամեն ինչ հնարավորությունն ես պետք է անես։ Հիմա ստեղել է նույնը իրականում, չնայած մարդիկ բողոքում են պետությունը սենց կառավարությունը ունենց, բայց հարցը կառավարությունը չի, հարցը մարդու էությունն է։ Որևէ տեղ, որևէ ժամանակ Մարդը, եթե աշխատասեր է եւ եթե տրամաբանություն ունի կյանքի վերաբերյալ, կարողանա իր հարաբազորի հացը հայթայթել։ Հանդեսի ժամանակ որոշեցի, որ ես կգամ Շուշի Տարբեր մարդկանցից գումարներ հավաքելով բժիշկը, որի մոտ ես աշխատում էի, ինքը իր բժիշկներին խնդրեց ամեն մեկին 50 դոլար, 100 դոլար։ Ես եկա հասա 92-ին դեկտեմբերին Շուշի, ձմեռ օրով։ Այստեղ ծանոթացա շատ մարդկանց հետ։ Տեսա պատերազմը, ճիշտ է, այդ արդեն են թեժ պատերազմը վերջանալու վրա էր, բայց դեռ մարդիկ պատերազմում էին։ Մինչև 45 տարեկան բոլորը բանակում էին, ծառայում էին։ Տեսա խաչմիրուկներով ինչպես են տանում դագաղները 10 հոգի մեկի հետևից, 10 հոգի մյուսի հետևից, երիտասարդ երիտասարդների, մեր տղաներից եւ մեկ երիտասարդի թաղման արարողության ժամանակ երթվեցի, որ ես իրենց երեխաների, իրենց քույրերի, եղբայրների գործը շարունակելու համար պետք է ես այստեղ դպրոց հիմնեմ։ Դա բաց խոսքեր չեն, այսինքն սեղանաճար չի, որ ես հիմա ասում եմ, որտեղ հիմա դուք տեսնում եք, այս դպրոցը գոյություն ունի 200 աշակերտով։ Եվ այդ ձևով ես որոշեցի, որ այդ գործը պիտի սկսեմ։ Վերադարձա Ամերիկա եւ Ամերիկայում զգացի, որ մենակով գործ չի ստացվի։ Աստեղից ես վերցրեցի հատակագիծը, այս շենքը ինձ տվեցին այն ժամանակ Յուրա Ղազարյանն էստեղ վարչակազմի ղեկավարը։ Իմ անունով հիմնարկություն հիմնվեց եւ ես բոլոր փաստաթղթեր հատակագիծի հետ միասին գնացի Ամերիկա։ Եվ սկսեցի տաժանակիր աշխատանք աշխատանք։ Ագենտներ ունեի, որոնք որ ինձ աշխատանք էին հայթայտում օպերային արվեստում։ Ասենք զանգում են ինձ ասում են, որ 6 ամիս հետո այսինչ տեղը օպերայի ներկայացում կա, այնտեղ Ժերմոնի բաժին կա։ Կարողանաս երգել։ Ասում էի կկարողանամ։ Նստում էի այդ 6 ամսվա մեջ ամեն ինչ սիրուն սարքում էի, վերջացնում էի եւ գնում էի ներկայացում էի երգում։ Ագենտներից ես ստիպված հրաժարվեցի, որտեղ շատ դժվար գործ էր իմ բռնած գործը։ Փաստորեն կորցրեցի այն աշխատանքը, որ ես ունեի, որտեղ տարբեր օպերային թատրոններ գնալու ագենտները տարբեր են, մեկը զանգում ասում, այս ինչ տեղը կա, Մատեոս Պասիոնի բաս երկիչի բաժինը, մյուսը զանգում էր ասում էր այնինչ է, մյուս այնինչ է ու փաստորեն ես ստիպված եղա կամած կամած այդ իմ ագենտներից կորցնել։ Վերջում մենակ մի հոգի էր մնացել, որը շատ էր հարգում, շատ էր սիրում, մեծ հասակին էր։ Մի օր ինձ ասեց, որ զանգ տվեցի, որ ասի, ես այս անգամ չեմ կարող գնալ, որտեվ հենց ուզում եի ասել, որտեվ Շուշի, ասեցի, հա, շուշի։ Դե գնամ ուզած չուզած։ Միակ ինն էր, որ ինձ օրհնություն տվեց, ասեց շատ մեծ գործ եք բռնել, շատ ապրեք եւ երբ որ ժամանակ ունենաք եւ որևէ բան ունենաք ցանկանալի, որ դուք պատրաստ եք ինձ զանգտակ, ես կանեմ ձեզ։ Ու այդ ձևով ես հրաժարվեցի այդ իմ օպերային ելույթներից կամ աշխատանքից կամ ասենք կարիերայի գարսում։ Եվ լծվեցի այս գործին, որովհետև ես տեսա, որ ես տեղ ավելի կարևոր եմ, քան այդ իմ գործունեությունս։ Ես շատ-շատ օպերային թատրոններում եմ երգել, շատ ծանոթներ ունեմ, շատ ընկերներ ունեմ, հարգանք ունեմ մարդկանց կողմից, լեզուներ գիտեմ, որոնց միջոցով իրանք նաև ինձ շատ են հարգում։ Եվ ես չեմ փոշմանում, որ թողել եմ իմ այդ արվեստը եւ ոչ թե թողել եմ, ես նորից համերգներ էի տալիս, բայց օպերային պրոֆեսիոնալ բեմի վրա եկելու համար դու պետք է ամբողջ օրը աշխատես քո վրա, որ կարողանաս դες չպիանես, չպիանես, չդինի անհանգստանաս։ Բայց անթիվ անհամար համերգներ եմ տվել, լինի Շուբերտ, Շուման, Չայկովսկի հայկական գործեր, հայկական գաղութներում երկել են Պրովիդենս, Բոստոն, տարբեր երկրներում, որտեղ որ հայաշատ գաղութներ կան, եւ այդ գումարները բոլորը ես հավաքել բերել եմ դպրոց կառուցելու համար։ CD-ներ ունեի 1000 հատով օրինակ, որտեղ որ համերգ ունեի, այդ համերգներին դնում էի, դրանք ծախում էի։ Այսինքն ամեն մի համերգից ես մոտավորապես ամենակիչը 9000 դոլարի չափով դպրոցին գումար էի հայթայթում։ Եվ տենց համերգներ ես տվել եմ երևի 30-40 տարբեր տեղեր, տարբեր երկրներ էր մինչև մինիմում 5000-ից մինչև 9000 ես գումար եմ կարողացել դպրոցին փոխանցել, որ կարողանանք սկզբնական շրջան, դե այն ժամանակ դոլարը շատ այդտեղ բարձր էր, ավելի քիչ էին ծախսա, օրինակ 20 դոլարով դու կարող էր 1 ամսվա հացը հայթայթել, ապրել այդ 20 դոլարով, մենակ հաց ուտելով, ասենք։ Հիմա 20 դոլարը արդեն մի մեծ գումար չի, բայց այդ ժամանակ ես օգտվեցի առիթից, աղդամից խողովակներ էինք բերում, որ տանիքը սարքեինք։ Այդ գումարները, որ ես 9000 գալիս է, դա ոնց որ հիմա ասենք մոտավորապես մի 30000 դոլարի համատություն ունի։ Եվ այդ ձևով ես կարողացա աշխատել եւ այդ գումարները հայթայթել, մի կողմ թողնելով օպերային արվեստը, որտեղ ես Վատ հաջողություններ չունեի, շատ հայտնի երկիշների հետ եմ երկել, բայց եւ այնպես վերջին հաշվով իմ տեղը եկավ գտավ այստեղ։ Պաստորեն այդ դժվար ճանապարհը անցակ, այսօր դպրոցը իրականությունն է եւ այն, որ դպրոցը ունի երաժշտասեր աշակերտներ, այն, որ նրանք հաջողություններ ունեն, մասնակցում են մրցույթների, տեղեր են գրավում եւ առհասարակ մշակութային մայրաքաղաքում մշակույթը գնահատող սերունդը աճում դա մեծ ձեռքբերում է։ Ծրագիրը սարքելուց ես Ամերիկայում ունեմ, ընկերներ ունեմ, որոնց հետ նստեցինք, մտածեցինք եւ դպրոցի կարգ ու կանոնը դարձրեցինք Չայկովսկի դպրոցի նման։ Այսինքն թե հանրակրթական, եւ թե երաժշտական, որ կարելի լինի միանգամից մեջը ընտրել այն երեխաներին, որոնք կարող են երաժիշտ դառնալ, իսկ նրանք, ովքեր որ չեն կարող երաժիշտ դառնալ, կարողանան համալսարան ընդունվել, դպրոցի հիմունքը դարավ դա։ Հիմա Արցախում սրա նման երկրորդ դպրոց չկա, ոչ էլ Երևանում։ Մենակ միա Չայկովսկի անվան դպրոցն է, որտեղ մինչև ժամը 2-ը սովորում են որպես հանրակրթական դպրոց, 2-ից հետո նոր գնում են երաժշտական դասերը։ Ես հիմա փորձառությունս փորձում եմ փոխանցել երեխաներին։ Վոկալի դասարան ունեմ ստեղ, օպերային դասարան ունեմ, օգտվելով ով առատից ասեմ, որ մարտի 21-ին մենք օպերայի ներկայացում ունենք մեր շենքում։ Ովը որ ցանկություն ունի, թող գա օպերայի ներկայացումը լսելու, տեսնելու։ Շնորհակալություն, պարոն Ղարաբյան, հաջողություն ձեր գործին, դպրոցին, բարգավաճում եւ երեխաները թող ձեր շարունակողը լինեն։ Փորձում ենք, այո, փորձում ենք։ Այսինքն նույնպես արվեստ ասել, արվեստը գնահատող, ձեզ հպարտություն ապարգևող։ Ես չեմ անում սա, որ կառավարությունը ինձ մեդալ տա։ Չեմ անում սա, որ ինձ գովաբան անեն։ Ուղղակի անում եմ։ Ոնց որ ինձ մեկը հուշում է ի վերուստ, որ գնա այսինչ գործ արա, այնինչ գործ արա։ know